Արցախի գյուղի եւ գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամը որոշակիորեն վերանայել է իր ծրագրերը։ Պատճառը պատերազմի հետևանքով գյուղատնտեսական նշանակության հողերի եւ արոտավայրերի զգալի մասի կորուստն է։ Հիմնադրամի գործադիր տնօրենի տեղակալ Սևակ Հարությունյանի խոսքով գյուղական բնակավայրերի կորուստն առիթ չէր կարող լինել կասեցնելու աջակցման ծրագրերը։ Ընդհակառակը անհրաժեշտություն է առաջացել կատարելագործել դրանք, մշակել նոր մեխանիզմներ առավել լավ արդյունք ստանալու համար։ Բնականաբար գյուղոլորտ զարգացնելու համար ուշադրություն է դարձում եւ գյուղնախարարության կողմից եւ գյուղի աջակցման կողմից ջերմոցային տնտեսությունների զարգացումը եւ ինտենսիվ, ավելի շատ ինտենսիվ տեսքով, որտեղ 1 քառակուսի մետրի հաշվով շատ ավելի բերք կարելի է ստանալ, իսկ անասնապահության մասով քննարկումներ եղել են գյուղի աջակցման հիմնադրամի տնօրենի մոտ։ Փորձենք անասունների գլխականակը, որ պարվում է մսուրային արդեն հիմնականում արոտավայրի բացակայության պատճառով, անցնենք գեր ժամանակակից կերային բազայի ձևավորման մեթոդներ, այսինքն հիդրոպոնի եղանակով բավականին թանկարժեք հաճույք կա, բայց մինի ֆերմաների դեպքում տեղային հարցը լուծում առանց արոտի տանելու գերի հարցը դրիվությամբ լուծումը։ Արոտավայրերի սղությունը միակ խնդիրը չէ, որին բախվում են ֆերմերները։ Անասունները սովորության համաձայն արոտի են գնում գյուղամերձ տարածքներ, որոնք սակայն ճշնամու վերահսկողության տակ են հիմա։ Փակ պահվածքին եւ ժամանակակից տեխնոլոգիաներին անցումն այս խնդրի կարգավորմանն էլ կնպաստի։ Արդեն իսկ ունենք դեպքեր պատերազմից հետո ֆինանսավորված անասնապահության, որ անասունները հատել են սահմանը։ Բացի 222 որոշումից օժանդակման մեխանիզմներից իրականությունը ցույց է տալիս, որ այլ մեթոդներ էլ է պետք անաս անասնատերերին եւս օժանդակություն ցույց տան, որովհետեւ մեխանիզմը չկա այդ մարդկանց մենք պատասխանենք թե անասունը, որ սահմանահատերական մի շոր խնդիր է եղել ստեղծված իրավիճակում, ինչ մեխանիզմն է պետք է կիրառենք, որպեսզի թե վնասի փոխհատուցում կլինի, թե վարկի ներման տեսք կստանա, հələ մեխանիզմները ճիշտ չի, որովհետեւ նորօրյա իրականության մեջ կանխատեսելի չի եղել այդ խնդիրները։ Հիմնադրամը ծրագրի շահառու դառնալու համար հողօգտագործողներից արդեն իսկ հայտեր է ընդունել։ Աշնանացանի եւ Գառնանացանի աշխատանքներին աջակցման առաջնահերթությունը տրվել է տեղահանված ընտանիքներին։ 3443 հեկտարի հաշվարկով 2 միլիոն 695 հազար կիլոգրամ աշնանացան մշակաբույսերի բարձրակարգ սերմացու է տրամադրվել։ 2022 թվականից հիմնադրամը սկսել է անհատույց տրամադրել Արցախի հանրապետությունում կատարված աշնանացանի նպարակտասման համար 1 հեկտարի հաշվարկով շուրջ 70 կիլոգրամ ազոտական պարարտանյութ, որը տրամադրել են ինչպես հիմնադրամի կողմից ձեռքբերված ծերմացուներ, այնպես էլ հողօգտագործողները իրենց հաշվին ձեռքբերված ծերմացուների համար։ Ակնկալում եմ, որ բավականին լավ արդյունք կսպասենք, եւ թե աշնանացանից, թե գառնացանից, որտեղ մասնագետների ցուցումներով երևում է, որ տարին բարենպաստ լինելու։ Սևակ Հարությունյանն ասում է, ներկայումս հիմնադրամում հողի մշակի աշխատանքի հանդեպ մտեցումներն են կարծես փոխվել, չնայած խնդիրներին փորձում են օպերատիվ արձագանքել նրանց պահանջներին, աջակցման առաջնահերթությունը տալիս են փոքր ֆերմերներին զբաղվածության հարցը լուծելու համար։ Պիտի մշակվի Արցախի ամեն հողակտորը, ասում է մեր զրուցակիցը փոքր ֆերմերներին ավելի շատ ուշադրություն դարձնենք, որովհետև նորից եմ կրկնում, տեղահանված շատ բնակիչներն են եւ զբաղվածության ապահովման խնդիր կա։ Հիմնականում պետության կողմից իրանց տրամադրված վարձապ տներում հարմարություններ իրանք ստեղծում են, եթե չկա։ Եվ հիմնադրամի վերահսկողության վարչության կողմից արձանագրում է այդ ամենը մանրամասնությամբ հիմնադրամը գործող կարգերի համապատասխան 2022 թվականի ապրիլ ամսվա դրությամբ 457 միլիոն դրամի չափով միայն անասնապահության մասով է պայմանագիր կնքվել։ Ֆինանսավորումը կատարվում է փուլային տարբերակով։ Պայմանագրերի դեռ մի փոքր մասն է ֆինանսավորում ստացել։ Այս տարի 240 հայտ են ընդունել, բոլորը տեղահանված քաղաքացիներ են։ Նրանց մեջ շատ են խոզաբուծությամբ, մեղվաբուծությամբ զբաղվելու ցանկություն ունեցողները։ Հայտեր կան ջերմոցային տնտեսություն հիմնադրելու մասին, բայց ընդհանուր առմամբ բնակչության շրջանում հողագործության ազատության հետ կապված մտավախություններ կան, ասում է զրուցակիցս։ Ջերմոցայինը մի քիչ բարդություններ այլի ներկայացում կապված տարածքի հետ, որտեղ սեփականությունը կորցրալ է կա։ Հիմնականում այդ տարածքի ձերբերման գինը ընդհանուր բիզնես ծրագրի մեջ շատ ավելի մեծ է։ Այդ 2763 մեգավատ հետակնք ֆինանսավորել։ Գյուղաճակցության հիմնադրամի ծրագրերի շրջանակում ստեղծվել է մինի մեքենա-տրակտորային կայան, որը կոչված է թփակալած տարածքները մաքրել մացառներից, այն գյուղատնտեսական նպատակներով օգտագործելու համար։ Լիզինգային ծրագրերը սառեցված են, պայմանավորված ընդհանուր հաշվի կշիռն իմի բերելու հետ։ Այդ ծրագրերում, ասում է հիմնադրամի փոխտնօրենը, դեռ չբարձված հանգամանքներ կան։ Սրփու Հիվանյան, Արցախ լրատվական։